Honglahing. Honglahing awi kena mastu kena sideng. Awi kena mastu silat meringwang jagat karono sirantondo. tondo. Awi sisaning bisono. Sono sinawung lang lupis temasis tantur lambang budo. Jinantur tutur. Katilo tulo tulak merap den paradio. Minor sitong upama panam Karono ditum yang jaman murwo. dinardi tameng lalut tumeng gata kapasan ning guwito tan mundun geng pralambang matumpa-tumpa marma banggung panggung panggunggung sang murweng kota sebebiar dumadining wayang purwa Purakan ing kundoli narik kututin boso, dungeng kuno ngemusu rosu ning araso yoka raos. Mulat sari rohang rosu wani, beruhin diri, rosu rumongsong rumangsani, sani, lir jalmo milu jarbe mus rinakup caing carita lho beje wis gumelar jroning pageliran yaiku sejatin amriksani pagelaran ringgit purwa Surya Chandra Darum Yang Kartika pinurba kudrating kawasa sahiratri hangi dri bawana purwa teking duksina gilir kemandi teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar tumangkar kaya siram gun kaya jawabating kerembyak dadya padhang ing kutu-kutu alang atoko brun wono myang brun daya dadya branaan tanpa wicalan padhang trawang sunari sangbang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungguing jagat ditanduk mungup-mungup mungguing hangraning kuwi kabang merengangah lamun kaeksi ayah dilap dilato bumi saya dangu saya dangu sumunu sanggiwang arko katur sono belak kanan kiri ngabangis mujenar kabar bawah sunari sanggiwang basonto tanem tuwuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru maya-maya pucuk gunung kinembolan gendanu kasir ing prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dan musola ing kawula dasih den rasang upaya buga garap tegal Ang anglo seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune lukune hanggiring raja kayane samane ana pirembagan samara wangi Sang Hyang Arkasa ya dangu saya inggil katos nari jagat wis melok dening ing kebat papat lur kidul wetan kulon Sunare jagat kang semrebut biyada rebut tejo rebut kekuwung parandiri dhatron ngemadani kekuwunging praja ing Astina ya ing Gajahuya Liman Benawi ya Kuru Janggala Ngobel garis satus tangan tukali sewu tanjang ketetigo. Krono negoro ngastino, negoro ingkeng panjang, punjung pasir pawukir loh jinawi. Kemah ripah karto, toto turah harjo. Dasar negoro gedeo beri padang jaga tidur kukusi turtado turta Turto kasusreng monco projo. Lah, sinon to waw. Ing ngasto besarani adil projo ingastino. Merangir ucap lo doso, namaning sanoto. Dosaraning sepuluh. 10 nama mestani jejuluk Sanata Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Sang Prabu Joko Pitana ya Jaya Pitana ya Gendari Suta ya Dastratmaja ya Sang Kurupati ya Tripamangsah ya Kurawendra ya Sang Nata Prabu Gandarya Resa juga lenggama dening gambar ora mantra-mantra sipating ubathara yayasan Wiwang Bathara kuwira dewaning kesugihan angejawantah binayang bayang sangganing apsara hapsari saking kasuwargan ing jayandhir sangganing para kawula wadya bala pengambir mlabar yayasan samudra datan apa tepi miwadatan kantun sangganing para anung-anung tungguling projeng astina ingkang sampun kerpepeh kerpepeh pindha sata metarangan suku janggut teken dodo mabukuh susilastawa menika ta sang ninja mantri moko pasane praja adhedalem ing palasa jenar rekyana patih harya sengguni ya harya suman ya trigantal pati sambung kempung pira jambul waneng parandiri pinancung asta badal wakiling sang bumi nata krana genya wasis pranata tata rakiting negari ngastina Sang Rikenopati hari sengkuni mengkarakan ujum paran poro perut singastino pandito yang sokolimo dah nyewang duno ya sang kumbo yono ya sang barat wajo putro pandito buntas kawri sidik paningali sabarang pangantikani dadi turto kundang kasusreng ponco projo sekti kalintang jayaning perang milo datalamu kalamu datus guruning sang yo koro kurowo sumambung kungkur lenggahing senopati gegeduk tetanggulaning kewu praja ing Astina Narendra nganggo Sang Adipati Basukarno ya Basusena ya Surya Putra ya Bismantoko ya Suryatmaja Nalinda Septi Mahambara Bebasan Tinatah Mendat Jinara Menter Tinumbak Bengkung Sinuduk Putung Mila dadalan mung kalamun dados bebeteng tetanggulane kewu Praja Ngastina pamungkasing pasiban kadang nata satron tirta tinaraden Hariya Kartomarma ing wingking handher mlebar sanggaring para nayaka samya gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo para ndring mangke didhemat dening pasiwagan kaprabawan wingit wimbaning sang nata Prabu Duryudana dadya tambuh-tambuh sanggenging samya sumewa bayana parigawe apa Dene Sanata Prabu Duryudana kating arengu pasuryanipun. Dadasa kula ing manggih kawis ing rawuhipun. Nalindring Mandaraka kapernah mara sepuhipun Nata Ngastina. Jejuluk Sanata Prabu Salyopati ya Sang Narasoma. Sigra lenggah jajar kelawan Sang Bimrata Ngastina Prabu Duryudana. Dadan kantun rawing Brahmana ing Talkanda. Sang Madmursi ora bisma dadi gurawaning kali Sang Prabu Duryudana. parandening mangke dereng keparang medhar pangandikan. Dadasa kula mangke katingal bendi munya mangungkung. Miwah mriyem pusaka ing Astina Kiai Lindu, duwen kiai Mendung. mangambal baling antariksa, dadi pratandha wisanata samedhar pangandikan. Dadi kumangono jring pangandika sanata Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan. wang sumono mangadine weh ana sasmintaning sun jagat wasesaning upadara sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pembindan dene sanggyanipun para sepuh sampun keparengan jeneng lenggah madaning datur ya negari ngestina paman harya sangguni, eyang mahatmur siworo bismo bapa penemban durna Rama Prabu Salya ing Mandaraka Kakang Prabu Ngawangga miwasangganing kadang-kadang kula Soto Kurawa sedaya jangkep sampun sami mapan wonten telenging Datulaya ing pangangkah nedya midhangetaken sabdanipun ingkang putra miwah nalindring Gustina Prabu Duryudana nanging iwa semanten sengkeling manah kula boten kadosa dinten sak mangke ngibaratipun sang hiwang suryo ingkang kapepetan wujudipun mendung peteng satemah boten saged sumunar jibek bebeking manahipun inggeng wayah ing Ngastina Kanjeng Hyang namung jeng andika Kanjeng Hyang dados surya pepajari manahipun Duryudana dinten samangke kula aturi paring dawuh menggah kados pun dangen kula merenahaken dhateng manah kula menika Kanjeng Kanjeng Yang Mahatmur Siworo Bismo. Ih, oh, Mas tu nama Sidam. Sekaring Bawono Langgeng. Utu. Wonten timbalan ing adawu. Kusik Durung-durung wasana timbalan ing Putu Prabu ing paring dawuh Kanjeng Yang amung jengan kanjeng yang mahat murusi, waro bismo ingin sakit merenahkan manaipun, ingin bayah pun duryudono. Nuhun sewu. dodhok seleing perkara menyang ngendi lan apa ingkang kapenggali dening Putu Prabu Ngastina Dutaning Pandhawa ingkang sampun marambah kaping kalih tunggal Kanjeng Pamaning Pancala minangka dados utusaning para Pandhawa nedya nyuwun wangsul ing negari Ngastina Ngendra Prasta duwin sakjajanipun gagar wigar tenantuk karya angga kalih Kanjeng Bibi Kunti tali broto semanten ugi rawuh wonten negari Ngastina. Minangka wakiling para kadang-kadang kula para Pandhawa ugi gagar wigar boten antuk karya anggenipun badhe angrebat negari Ngastina lan Gendro Prasto sak jajanipun. Duto kalih cacaipun menika pangraos kula sampun nyaketaken. Lelambanipun Duryudana sak kadang-kadian para Sata Kurawa kedah manjing wonten telenging perang ageng ingkang sinebat Barata Yudha Jaya Binangun Lulayu. Mesine ngono. Turtapane anyeng ngetal ngawruwi marang apa ingkang kelakon ana negara Ngastina. Nalindring Pancala Prabu Drupada nalika prapta ning negara Ngastina ora mantra-mantra sipating Nalindra malah sira putu Prabu nggone ngacarani rawuh nalindring pancela persasat ya ngadepi wong popo riman ngulandoro angka loro tekane kunti menangka duta pengawakaning putuku Pandhawa kepengin jabel ngastina lan sak jajane ewadene kunti ingkang mestine sira junjung derajate jer kuwi uga ibumu kuwi garwane ya kuwi si Pandhu Dewayana ateges kuwi isih ibumu dhewe parandene Mbok anggap kaya wong ngemis, mbok anggap kaya wong jejaluk ana negara Ngastina, wekasan ora kuat nandang apa ingkang sira aturake marang bibekmu Kunti. Trimo mingarsa ka negara Ngastina bali marang negara ing Wirata. Utu wonten dawuh. Lelakon ingkang wis marambah makaping-kaping mau dadi pratandha pun yang isa nekseni lamun putu Prabu Ngastina kuwi cukeng pendhawane adreng. Yen sing siji cukeng sing siji adreng menyang endi parane, tan wurungmu mesti bakal dadi dardah, dadi panca bakah. Yen to kateman kaya mengkono mara to coba pedungen. Bakal pira kae wong kang padha dadi korban, ora ngerti kentang ki mboning lakon pojok plereting kahanan, padha kasemyok ing ngarep dan jroning peperangan. bakal piro kae wong kang padha dadi warondo mergo ditinggal mati marang guru lakine bakal piro kae para prajurit sing ora ngerti marang dodok seleng perkara mung dadi korban awit belani marang putu Prabu Ngastina mula to gandeng wektu dina iki isih ana kaludangan ingkang mirunggan sarta isih ana wektu ingkang prayoga putu entuke apa to hmm Terus oleh-olehamu apa? Yen to nganti putu Prabu kuwi ngegeki negara Ngastina. Putu Prabu nguasani Ngastina kuwi pirang puluh taun. Upama wis ngrasake kamukten, upama wis ngrasake seneng dadi ratu, mesthine wis wancine Pandhawa iki kudu ngrasake kamukten negara Ngastina. Kanthi kaya mengkono bakal tinuwak peperangan gedhe kang winastan Bratayuda. Pune yang dhewe ora bakal nyumurupi muncrating marus. ingkang metu saka dadane putu-putuku dhewe. Inggih. Mula Kang Sangga kuwi, Nger. Isih padhang rembulane isih jembar kalangane iki isa ana wektu ingkang prayoga. Ayo to. Ndak gandeng tanganmu loro, ndak rukunake marang para Pandhawa. Ngestina iki balikno ingkang separuh marang panguasaning para Pandhawa dene Ngendro Prasto ing mesthine dadi panguwasaning para Pandhawa, balekno wutuh marang para Pandhawa kanthi cara mengkono kabeh dardah, ingkang bakal lumaku ning Tegal Kurukasitra bakal tinuwak kanthi sarana rukuning Pandhawa lan Kurawa wektu dina iki sisihna rasa gething kebur sengitmu marang para Pandhawa manunggal tetunggalan supaya sing tuwa-tuwa padha marem sing tuwa-tuwa padha seneng nyawang anak pudune padha rukun Duryudana wonten paring dawuh apa kang dadi ature Puneyang iki sayekti tukul saka lahir batin ing Puneyang aku ra ndene ya apa-apa ora jeneng Bisma mbilani marang para Pandhawa Bisma ngiwakake marang para Kurawa kabeh putuku kaya ngapa bombong atiku yen to nyumurpi marang putu-putuku padha rukun Duryudana ayo ndak kanthi prapteng negara Wirata. Ndak gathukake marang Yudhistira lan sak kadang kadiane aku duwe panyokra bawa. Yen to Pandhawa bakal nampa rawing Nalindrangastina kanthi lega legawaning penggalih kaki Prabu Duryudana. Hendra ingkang puswita kasiring samirana mre matur sembah nuwun riyang dene jengan dika kanjeng yang sampun paring kali damar tumrap manaipun ing wayahing ngestina Mung tak anti pangandikaning Gusti Prabu kepiye munggo penemunipun yang iki mau ndak tampa apa ora nggir nyuwun pamunten. Kadhaipun para binisepu, para punggawa, miwah para nayaka wonten ing padyaning pirembagan menika kedah gadahi pemanggi setunggal lan setunggalipun sampun antos kininten ingkang sedaya sami lenggah kula kiwaaken kula namung hanggega tuwin pangandikanipun Kanjeng Ingga eh, mekaten dinakwa nali dulung istina menika mboten adil. Dateng sedaya nayaka ing sami lenggah wonten ing dadul negari istina. Mula Kanjeng Yang dinten samangke kula suwun kendel sawetawis. Sumene ingkang sawetawis. Kula badhe andangu dhateng Paman Haryo Sengguni, Paman. Wonten dawuh nggih. Menggah pemanggihipun Paman kula sejenar kados pundi? Nuwun sewu. panjenengan menika nalindra gung binathara jagat menika ngantos keberbeken dhateng umandhangipun nalindra ngestina menawi ngantos paduka rawuh wonten negari wirata manunggal kan para pandhawa nuwun sewu lajeng sak mangke derajat win martabatipun nalindra ngestina menika dipun dokok undi kula badhe nyuwun pirsa ing pun duta kaping kalih ingkang sampun rawuh wonten negari sinoke mawon panjenengan mboten nampi kanthi lega legawaning penggalih ateges tumrap ingkang bapa ing kepatihan menika sampun cocok kula sampun matuk tuwin kula sampun rujuk negari Ngastina menika ingkang gadhahi pangwaos jengandika anak Prabu Ngastina Ngendra Prasta sakjajanipun menika kinukup dening Nalindra Ngastina duk nalika Pandhawa kawon sesukan dadu tekesipun menika kagunganipun anak Prabu Ngastina menawi Pandhawa badhe nyuwun wangsulipun Kendraprasta sak jajanipun tuwin ngestina sak sigar semangka. Nyuwun pangapunten, Nggir. Wonten tetembungan sedumuk batuk senyari bumi. Nadyan amung sedumuk jembaring batuk. Nadyan amung sak nyari jembaring bumi kedadipun totoi muncrating marus pecating nyawa menika watak satriya. Mongko Nalindra Ngestina menika sampun kondang kaluka nadyan Nalindra nanging jiwanipun satriya. Menapa badhe cinacating jagat pinaya ing sesami menawi jengandika tumunten tindak dhateng negari Wirata pasrah bongkoan negari Ngestina. Jagat menika sami nyoraki dhateng paduka anak Prabu Ngestina nggir menggah mekaten aturipun ingkang bapa ing kepatian lepat diagung pangaksami. Matur sembah sewu nuwun. paman Ploso Jenar. Mula wis sampun paduka dawuhaken badhe kula timbang. Kula nok-nok ngestaken dawuh. Bawa Duno. Enten dawuh, Ger? Bawa Duno gadah pemanggi menapa? Oh, kandak mlaku duk soal gembel. Sama rante, sama rante, hawala, hawala. Nuhun sewu, Ger. Menawi ing bapak ing sekolah lima ditebih pemanggih pun kalian Sang Mahatma Resi Warobismo tuwin Adipati Arya Sengguni. Leres ngendikanipun Adipati Haryo Sumedi menawi jengandika anak Prabu menika tumuntun terdak dhateng negari Wirata, pasrah negari Indraprasta, tuwin negari Ngastina ingkang sepalih. Menika ateges panjenengan menika boten ngreksa dhateng derajatipun Alindra Ngastina. Menika kula matuk, menika kula cocok, tuwin pengendikanipun Sang Mahatmarsya Wara Bisma, anggenipun paring pangandikan piyambakipun menika pinisepuh, Ing naminipun tiyang sepuh menika saged ta nyumurupi dhateng putra wayahipun menika tansah gesang atut runtut matsinamatan. Menika ugi leres jer tiyang sepuh pundi ingkang boten kepingin nyawang anak putrinipun sami boten regejegan utawi sami regejegan. Inggih. Menika ugi cocok. Namung nuwun sewu menawi ingkang Bapak Soka 5 radi benten pemanggih. Radi benten pemanggih kados pundi? Kula menika apal kan watak wantunipun anak-anak kula Pandhawa kok, Nger. Kula menika apal. Puntadewa menika watakipun kados pundi? Werkudara menika pambekanipun kados pundi? Janaka, nek kula Sedewa menika watakipun kados pundi? Menika sampun rinegem wonten astanipun ing Bapak ing Soka lima. Jer panjenengan pirsa piyambak, Pandhawa menika nate suwita dhateng ing Bapak ing Soka lima. Mila mboten aneh menawi kula menika ngertos dhateng watak wantunipun anak-anak kula para Pandhawa. Ih, Bawa Duno, isa lajengipun kados pundi? Ah, Kanthi cara ingkang mekaten menika, Pandhawa menika nggadahi watak ikhlas. Pandhawa menika nggadahi watak ikhlas, sabar, tuwuh narimah menapa ingkang dumadi wonten gesangipun para Pandhawa. Tegesipun kados pundi? Pandhawa menika nggadahi watak ikhlas ateges menawi badhe anuwak dhateng perangan Bratayuda menika kala wau, menawi paduka anak Prabu maringaken boten ketang sekedhik negaring Hastina dhateng panguwasipun para Pandhawa. Kula kinten pendhawa menika sampun nampi kok, Den. Sampun nampi, mboten badhe runtik manahipun. Menika paduka awal maringaken sak sepalih negari Ngastina inggih sak pro sekawan. Menawi panjenengan tasih awal maringaken sak pro sekawan, inggih sak pro 8, menawi tasih awal sak pro 16, menawi tasih awal sak pro 30 kalih. Menika pendhawa tertentu nampi, pendhawa tertentu nampi. Kula saged matur kados mekaten amargi kula sampun matur ing ngajeng kula menika ngertos dhateng pambekanipun para Pandhawa. Waton panjenengan ikhlas maningaken Kendra Prasta sak jajanipun dhateng pun para Pandhawa sekedhik negari Ngastina. Kula kinten menika dados rono, anuak badhe tumadosipun perang ageng Bratayuda, Nger. Nggih. Matur nuwun. Rama Mandaraka wonten dawuh. Rama Prabu paring dawuh menapa? Kula tenggo sabda pangandhanipun Rama Prabu Mandaraka. Nuwun sewu nggih. menawi dipunilani kula mboten badhe matur menapa-menapa. Jer menika pangwaosipun wonten paduka anak kula mantu ing anak Prabu Duryudana, mboten. Rama Mandaraka kedah paring dawuh. Kula tenggo dawuhipun Rama Mandaraka. Sampun dipun parengaken, kula sumanggaken. Matur nuwun. Nanging nuwun sewu. Menawi atur kula ing menika mangke wonten piranganipun priyagung-priyagung ingkang boten cocok win, boten matuk kalian menapa sampun laturaken kula suwun sampun ngantos nyentulani rembakipun salya amargi atur kula menika tepi dhateng darmaning wong tuwa. Nggih. Kula cocok. Kula gathuk kan manggipun Sang Mahatmursi Wirabisma. Tiang sepuh pundi ing mboten kepengin nyumurpi anak putunipun sami rukun. Kula kinten mboten wonten sak jagat menika sami gegadang putra wayahipun saged gesang maksinamadan. Sami sami kalian kula. Kula menika rinten dalu tansah maneka dhateng panguwasaning dat Kang Murwengdat. Kula menika rina wengi tansah nyuwun dhateng panguwasanipun Gusti Ngakarya Jagat. Besok kapan to Prabu Salya menika nyumurupi anak-anak kula Kurawa lan prunan-prunan kula Pandhawa menika sami rukun. Ewadene ngantos dumugi sepriki menika dereng dipun udaneni dening panguwasaning dat Kang Murwengdat. Ning boten menapa-menapa. sing jeneng menungsa menika budi budidaya. Upama pambudi daning menungsa menika dereng pikantuk wenganing Sang Hyang Maha Tunggal menika teges uripe saya menika durung patiya katrima wonten panguwasanipun jagat kamurwing dat. Iye. Lah aja sakmangke kula badhe atur. Gandeng atur kula utawi donga kula ingkang kunjuk dhateng panguwasaning Gusti menika dereng dipun udani dening dewa paripaksa. Kula ingkang ngurbanaken dhateng awak kula piyambak. Tegesipun kados pundi? Kula ingkang badhe ngurbanaken dhateng awak kula piyambak kanthi srana menawi jengandika anak Prabu menika nyuwun panglimbangipun ingkang Rama ing Mandaraka Prabu Salya, Rama kados pundi kendhanipun Rama Prabu Salya ing Mandaraka kula matur cetha ning ngampun kaget pengajaripun Kanjeng Rama ing Mandaraka kados pundi? Negari Ngastina menika mboten sah diprail-prail, diporo separo diprapat sak pro 8 sak pro 16 sak pro 32 ning kula nyuwun ngestina menika mang paringke wutuh karo Pandhawa mang paringke wutuh karo Pandhawa ngendra prasta sak jajane mang paringke karo para Pandhawa ora usah dadak diprail-prail sampean ora usah tekan negara Wirata Pandhawa kon tekan Ngastina kula kinten Pandhawa mboten badhe nyawang babakan derajat lan pangkat Pandhawa mesti dumugi wonten negaring Hastina sasampunipun utusanipun Pandhawa menika dumugi wonten negaring Hastina lajeng tumunten anak Prabu Hastina paring dawuh sak jajane, Ngendra Prasta jajane, dipun paringaken dhateng pangwaosipun Pandhawa ngaten menika Nggih Nggih Nggih pripun Radi bingung manah kula ampun bingung Ampun bingung Menawi wonten pandangan kula aturi paring dawuh. Upami wonten ledhetanganing penggali paduka anak Prabu Ngastina menika wonten pandangan. Lho, Rama Prabu saya kok ngendikanipun kados mekaten dipun dawuhaken nggih, dipun dawuhaken supados kula menika bar saged ngaturaken dasar-dasare apa to kok saya wani matur kaya mengkono. Nggih. Kersanipun Prabu saya menika kados pundi Rama dene kula kedah maringaken Ngastina sak jajane. Indra Prasta sak jajani dhateng panguwasipun para Pandhawa. Ngaten. Mula kula matur kan anak Prabu Ngastina, sareng donga kula menika dereng dijabahi dening sing gawe jagat. Kula kudu ngorbanke uripe saya sranane Ngastina mangparingke Pandhawa, Indra Prasta mangparingke Pandhawa. Menawi anak Prabu Duryudana menika bingung badhe mapan wonten ing pundi, lenggah wonten ing pundi, ngestina Indraprasta mangparingi Pandhawa esuk sore kula lengser ke Prabon. Sore ngestina Indraprasta mangparingi para Pandhawa esuk saya lengser ke Prabon. Mandaraka kula aturi ngagem sawetahipun, kula aturi ngagem. Kula tak golek papan sing sepi, kula tak dadi brahmana. Merga urip kula wis tuwa, Nggir. Sojong ndap lere kira tak duka yayasinipun. Neto kocak ngondara Andir Hidupnya mangon coko Wadanan nirombaran Kaya kembang wurawari Sinabeto merang segedeng Hidupnya sinaba tomrang sekedeng bal medal tahanane Mun amit pasang Kalimantan Tabel tine beno iki lho dune demawang nawang tuwang yayi paripaksa ing neraka ngawangga sumalonong badhe unjuk atur nesuk Pandhawa Yai Prabu Ngestina. Kakang Prabu Karna ing ngawangga. Badhe wonten pangandika menapa? Yayi, nyuwun pangapunten. Sareng kataing para ing sami paring dawuh. Kados to Sang Matwarsi Wara Bisma paring dawuh bilih Pandhawa Yai Prabu badhe kakanthi sowan dhateng negari Wirata. Menika kula mboten cocok. aturipun Bapak Durna bilih negari Hastina menika dipun prail-prail menika kula mboten matok miwah nuwun sewu pengenjaripun Kanjeng Rama ing Mandaraka inggihipun paring dawuh. Bilih negari Hastina lan Kendraprasa sajajanipun menika badhe kaparingaken dhateng para Pandhawa tuwin Rama Prabu Salya badhe ngekrasaken negari Mandaraka kinarya mukti kadang-kadang kula kula kula menika nuwun pangapunten. kejawi kula mboten cocok menika nuwun sewu tembung sing ngayawara tembung sing ngayawara menapa to sababipun kula saged matur mekaten nuwun mapunten lho Rama Prabu Salya menika anggenipun lenggah dampar negari Mandaraka menika sampun mataun-taun sampun mataun-taun Lah kok badhe nuwak prangageng ageng Bratayuda kemawon dadak piyambakipun mentala masrahaken negari dateng, putra mantunipun piyambak menika Yai Prabu Duryudana Nun sewu. Sarung kula petang-petang jebul pinanggipun wonten ing mriki saged dipun dumuk, saged dipun dumuk. Legetaning penggalih Rama Prabu saya dateng para sata kura menika sak menika saya ketok, saya ngeglo, saya cetha. Anggenipun dedheku wonten negari Sira menika namung lair. Anggenipun dedheku wonten negari Sira menika namung lair. Nanging batin jebul ndedhe ple dateng para Pandhawa menika cetha. Buktinipun Ing ngatasipun badhe nuwak peperangan ki mawon piyambakipun mentala maringaken negari dhateng Paduka Yai Prabu. Menika menawi panjenenganipun menika mboten ngeman dhateng para Pandhawa tangeh lamun saged kelampahan. Mila Yayi, benjang malih menawi ngaturi para sepuh menika dadi pun teliti, benjang malih menawi ngaturi para sepuh menika kedah dipun petang. Pinisepuh ingkang menika lair batin lho mboten anggenipun nyengkuyung dhateng Yai Prabu Dirudana. Ingkang menika lair batin lho mboten anggenipun nyengkuyung dhateng Yai Prabu Dirudana. sampun ngantos sedaya dipun geblah uyah. Lerekipun wong kados mekaten menika jebul pinanggihipun madhega menika ngrawuhaken wong tuwa. Ngrawuhaken wong tuwa. Neng jebul piyambakipun menika mboten lahir batin anggenipun ngebleble wonten negaring Sina. Batine ketok banget anggenipun nyingkepi ngemuli dateng kadang-kadang kula para Pandhawa Yayi. Bathara ya jagat pangestunggal. Waduh, waduh, piye, piye. Upama aku iki wong ora tetek tangguh tanggon lahir batinku, mesti aku wis ora eling ana ing parapatan agung negara Ngastina. Lah kok jebul asmane Narendra Mandara dicecamah dening menungsa sing murang tata, mongko iki yen dipitung mantuku dhewe. Lah kok jebul mentala ngorek-orek beset raine mara tuane dhewe iki nek ora menungso keparat ora bakal kelakon tak kandhani. Rama Prabu ladremut mangrimin nggih, mangrimin. Mboten lega rasane manah kula menawi mboten ngababai dhateng menungso ingkang pirang tata menika. Eh, Karno. Karno. Hm? Bagus kowe. wong sak jagat pancen padha ngundhangake marang Narpati Basukarno Nalindra ingkang sekti kalintang jayaning perang. Nalindra ingkang perang ora tau kalah Nalindra ingkang pancen kondang kaluka jagat nganti kebrebeken marang umandang kasektening Prabu Basukarno. Ning apa menungsa sing duwe kasekten terus ora ngerti tata krama karo wong tuwa ngono kuwi wangun. Ya, wangun. Aku iki maratuamu, No Karno. Oh entuk anakku Surti kanthi biyen mergo nalika semana yen to aku ora ngeparengake ora kelakon boyong anakku Surti kanthi. Aku ki dadi maratuamu urung tau nampa punjungane anak mantu pendak dina nombok uripmu aku bendina tak kandhani. Pendak dina aku nombok uripmu pamriku ora piye-piye. Aku mung titip daging stampel getih setetes. Sarta kowe ngerti ya, kowe ngerti kudu ketata krama karo Prabu Salya. Ning temune wit biyen tekan saiki kowe nyembah karo aku ya durung, kowe ngaturke bekti karo Salya ya ora. malah pendak-pendak anggrena ning parapatan agung negara Ngastina kowe mesti natoni mara tuamu kuwi wis bola-bali tak kandhani. Lah kok dadi saiki malah tok tambahi? Lah kok dadi saiki malah tok tambahi? Hm? Rama Prabu sekedap nggih sekedap. Kula aturi sabar. Menawi dereng tutuk kangge kula ngedalaken. Atur kula dateng anak kula mantu ing ngawongga menika dereng lega raos sing manah kula. Nanging menika wonten parbatan agung inggih kula ngertos. Mboten sah kula dipun emetaken jer kula sampun Pak ngertos bilih menika parapatan agung. Ayo. Kowe kok ngarani aku, aku kuwi lair ning Ngastina, batin ning Pandhawa, dasarmu apa aku tak takut? Kowe kok ngarani aku, aku kuwi lair ning Ngastina, batin ning Pandhawa. Dasarmu apa aku tak takon. Saiki aku tak takon karo kowe Gage Wangsulana pitakon kanthi pertitis. Aku tak takon karo kowe Gage Wangsulana pitakon ning Salya kanthi pertitis nek ning wong tuwa sing kepengin ngrukunke anak-anake kanthi aku notohke negaraku. Kuwi kok diluputke kuwi apa menungso kuwi ora kepanjingane iblis ya? Hmm? Apa manungsa kuwi ora kepenjing kepanjingan iblis? Aku ki pengin Pandhawa rukun karo Kurawa. Aku kepengin Ngastina iki aja dadi regejegan. Nanti aku nata hake negaraku supaya diagem dening anakku Prabu Duryudana. Lah kok mbok luputke bangsat elek keparak. Manungsa ora tatanan. Saiki coba yen perang Bratayuda kuwi dadi, yen perang Bratayuda kuwi dadi aku tak takon karo kowe. yen perang Bratayuda kuwi dadi terus kowe dadi senopati apa kira-kira kowe iso iso menang karo Pandhawa? Iya. Apa kira-kira kowe iso menang karo Pandhawa? Hm? Kowe wani apa karo Puntadewa? Kowe wani karo Werkudara? Kowe wani karo Janaka? Kowe wani karo Nakulasdewa? Kowe iki karo Petruk kowe kalah kok. Udah tak sumbarmu kaya ngono. Hmm? Ping pindho kok kowe duyuhi Petruk. Apa dikira aku ora ndelok? Aku ngerti karno. Rumangsamu. Lah kok dadi kaya ngono? Nggonmu ngatu marang sang anak Prabu Dirudana banget banget nggonmu ngias marang Prabu Salya. Kowe wani perang Bhata Yudha kuwi sing tok nggo godho mung senjata Kunta, ya ora? Senjata Kunta. Senjata Kunta paringane Bathara Surya. Ngono senjata kunto paringane dewa sing nggonmu njaluk sarta nggonmu entuk sarana kowe ngapusi karo para jawata yen kowe ora ngapusi karo para dewa kowe ora entuk pusaka yen kowe ora entuk pusaka omonganmu ora gedhe-gedhe ngene iki karno wah wah hmm. bejo aku iki wis tuwa yen aku iki durung tuwa aku isih nem kaya kowe kowe tak jiangkah tak jak adu arep karo aku tak tantang nyododo nti dodo. Hm? Wani apa kowe karo aku? Aja ming nyuwara tok. Aja ming paitan swara ning jagat iki ewon ning menungsa sing ming paitan swara. Nene adu arep cilingak-cilinguk kaya tikus dapure. Ayo nek pancen kowe wani aja ming nyuwara tok. Nek pancen wani kowe aja ming nyuwara tok. Saiki ngene, kowe tak tantang ijen podo ijen karo Salyo. Nadyan Salyo ki wis tuwa. kempong pira jambulwanen persasat aku ngadeg ora jejeg yen ora tinuwak dening cagak lan ora tinuwak dening teken nanging ku mlawe ning tanganing Prabu Salya iki nek nyampluk praipanmu sirahmu ora sigar dadi papat aku meguru karo kowe jajal kok piye ya ngono kok piye jajal kok piye karno aja meneng wae wangsulana wangsulana nalindra ing mandaraka Baswaka negari ngastina sedaya kaperbawan dukaning naka ing mandaraka sang prabu saya kawan ingkang putra nalindeling awangga sang prabu karna basusena nadan gegodongan tanah ngubah samirana dadar mampah dadak sakoleng mangke kapireng gedering jaba kacarita sami alok bilih wonten rata ingkang mandhap wonten ing alun-alun negari ngastina kacihna nata ing darawati sang prabu sri batara kresna nalika semanten dadya jalaran Sang Prabu Karna anggenipun sumire saking pasewakan ing pengajap arsa mapakaken nata ing Durawati parandene sengaji bablas kondol wonten negari kawongga Dados saking kagiat ra sing manahipun inggih raying Ngastina Gogo Prabu. Sarawuh Paduka, kula ngaturaken pasegan kunjuk sandhap wada Paduka Gogo Prabu Ndorowati. Ih, Yai. Kula tampi karya bombong, raos sing manahipun ing neraka ing Dwaraka. Udyastawanipun ing neraka mugi kunjuk ngersa Paduka Yai Prabu Kadanggula ing Ngastina, Yai Prabu Duryudana. Lho pundi nggo jimat Dayanana ing kasantosan. Mugi kasil jano anggen jengan di kolongga. Inge, eh, sampun beten kirang prayogi. Sini pun ngaturan kara harjan rawi pun, paman Arya Sengkuni wilujeng niring sambi kolo. Dipun sekeca kenang gini pun lengga. Eh, paman sampun beten kirang prayogi. Kaki Prabu Ndorowati katuran kara harjan gir. Iromo eh, Prabu Ndoroko, wilujeng sewan kulo romo bekti kulo kunjuk. Ih, kulo tampi dawah sami-sami. Putu, Odo kandir harjo sak praptaniro. utuh Prabu Indorowati. Kan jengiyan. Tan sapi nanyaning kawi dadan. Kemarin kulo ngaturakan sungkem kulo ngatur ngersomat duko kan jengiyan ngetal kondo. Iya iya. Kresno ndak tompo. Ora liwat pengestu ning kene yang tampanono. Kula pun dinggo jimat paripe dayanane kasantosan. Oh, nak Prabu Ndarawati minantu ing suka basuki, Nger. Bapa penemban saka lima winantu ing Karaharjan sowan kula bekti kula kunjuk bapa. Oh nggih nggih kula tampi dawah sami-sami, nggih anak Prabu Ndarawati. Bapa Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi. Mugi keparenga kula badhe nyuwun dawuh. Menggah menapa ta wigatosipun dening Antika Kanjeng Koko Prabu keparang rawuh wonten negari Ngastina. Monggo mboten cecala ingkang saderengipun Koko Prabu Ndarawati. Yayi, kula wonten timbalaning kadhawuh. Inggih wale-wale menapa? Sawanipun ing ora Kendrawati wonten negaring Astina menika mboten kok saking pikajengan kula piyambak namung kula menika menika dados dapur wakilipun kadang-kadang kula para Pandhawa nanjihaken negaring Astina Indraprasta lan sakjajanipun. Anggenipun sampun para Pandhawa nglampahi inggih menika Lampah buangan wonten ing wana Kamyoko 12 taun pranyata sampun pundhat. Tuwin sesingon wonten negaring Wirata kang pranyata mboten kadenangan dening para Pandhawa Kurawa ing mekaten pahukuman ing kelinampan dening para Pandhawa sampun pundhat. Jumbuh kalian tapa astanipun Madukaya Prabu Duryudana wonten ing nawala perjanjian menawi para Pandhawa sampun kelampahan nglampahi paukuman 13 warsa wonten ing wana Kamyaka 12 warsa tuwin wonten ing negari Wirata setunggal warsa sakmangke sampun paripurna ing ngenoko ing kajibah nanjehaken kados pundi mungguh suraosipun layang pikekah bilih Pandhawa Yai Prabu badhe angundhuraken negari Indraprasta sak dateng dhateng pawaosipun para Pandhawa yayi. ing sering astina maha prabu turyutana alon nang ngandika Aung Kalana ngandika dhaharing sun werkutara Oh odong sutane garingna teng Astina Prabu Duryudana. Dadak sakoleng mangking ing tansah midhangetaken wonten ing saklebeting kedaton. Nengge garwa. Garwa ing Astina garwaning Sang Prabu Destarata ingkang ibu nengge Sang Dewi Gendari. Dupi ngawuning aliramipun Tagung ing Darawati sigra sigra hamawa kita. medal wonten ing Datulaya ngrungkapi pepadan ingkang putra Sarwi angrimuk dateng putra Prabu Duryudana mangkana pangudas marani patoben to Duryudana Duryudana petungen dhisik ya Kanjeng Ibu ingkang rawuh pundir anakku cah bagus Duryudana. Ngemban dawuh timbalane wong atuamu ya kuwi. Kakang Adipati Dastarastra ya Sudarmamu. Ing nalika semana paring dawuh kelawan aku ya ibumu supaya aku ing ngrimo kelawan sira nggih anakku cah bagus. Supaya aja nganti ana dardah jroning Tegal Guru Kasetra ngemano marang uripe adi-adimu para Sata Kurawa. Yen nganti kelakon bakal mawan marang para Pandhawa tan wurung adi-adimu bakal mati si Odro Tegal Guru Kasetra mula tampanen yongger tampanen namala pikukuh saka sinuwun Prabu Ndarawati supaya aja mbok kowe negara Ngastina apike urip rukun bebarengan kawan kadang-kadangmu para Pandhawa yongger Duryudana Duryudana Thank you. kula ora kepengin gawe kagol wong tuwa kula kula ora kepengin gawe kagol kegelan penggali kanjeng ibu dinten samangke koko prabu ndarawati kula aturi nekseni negari ngestina kula aturaken dhateng para pandhawa ngendra prasta sajajanipun kula aturaken dhateng para pandhawa yayi para jawa teneng sami tunggal roko kaneng ngrokeng Dorowati dados paseksen lho Yayi. Ah, pak Pak Pong, Pak Pak Pong, bubolong kali cede, sama sing gawe. Angger, dirita ana syukur, syukur namun kita wis legawa bakal maringake negara Ngastina kelawan Indra Prasta sak jajane marang panguasaning para Pandhawa. Kang mangkono bakal tinuwak perang gedhe Bratayuda ora bakal kelakon, mergo kita wis legawa maringake negara marang para Pandhawa wis, Ger. Karya Basuki padha sawet jagong, ingkang padha rukun, ingkang padha tentrem, ulun kondur makayangan, Jengger. Sukawati tanpa pepindhan. Mbok menawi mboten namung kula, Yayi, sedaya para priyagung pinisepuh ing sami lenggah wonten madaring datur ya menika sedaya sami nguncupaken asta ngunjuk syukur kersaning Gusti dening Paduka Yayi Prabu sampun kepareng legawa. Maring akan negari Indra Prastha ngastina sak jajanipun dumateng panguwasipun para Pandhawa. Ing mekaten supados sageta katon bukti nipun monggo kula aturi anampi wujuding nawala pikekah perjanjian badhe kula aturaken dhateng para Pandhawa yayi Sampeyan ngomong pripun? Sampeyan kandha piye? kula balekke negara Ngastina lan Kendraprasta munggu nglegani penggalihe Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu wis ora ana, dewane wis do minggat. Ngastina Kendraprasta bali panguasaning para Pandhawa nes glinding ndase Duryudana. Duryudana. Ratu kok mencla-mencle guneme piye? Hmm? Kaya banyu tumumpang gondhong sentik. Ingin sekawit kowe menehake Indraprasta Ngastina marang panguasan ing para Pandhawa. Lah kok bareng dewane wis ora ana. Ibumu Gendari wis ora ana kowe nawala pikukuh mbok suwek-suwek mbok sebar ning Gatulaya. Malah ucapmu ingkang larang dhewe nganti kewetu duning pengendikaning Putu Prabu Ngastina. yen ngestina bali marang panguasaning para Pandhawa yen to wis glundhung sirahe Duryudana. Eh, Ngger Putu, aku nekseni, aku nekseni Duryudana. jablo pangandika paduka ing kados mekaten menika ngantos sang matur siwara bisma paring dawuh bilih dados paseksen ngendikanipun anak Prabu Duryudana oh nger panjenengan preso mbak. bilih sang matur siwara bisma menika setunggiling pandhita ing dening nate klepetan ing dedosan menawi sampun purun ngupata jagat menika tertentu badhe mudane ni upatanipun sang matur siwara menapa inggih badhe kelampah mekaten bencangipun, Nger? Kula ora bakal wedi karo sumpahe sapa-sapa. Pun dadi anteping Duryudana. Wis dadi anteping Duryudana baline Ngastina lan Kendraprasta. Biar wis glundung sirahe Duryudana. Kula wis ngathang-atang dadi batang Ngastina Ngamarta mangkukup. Kula ora bakal owel. Yayi. Menawi tetu mekaten sampun mboten sagedipun selaki Brata Yudha Jaya Binangun tertentu badhe dados rupak wani jembar wani padangane wani petengane apa meneh eh Kurawa Kurawa sandi ingkang sekawin nggih raja nganti wedi kangeran he yo yo yo yo kersa kersa kersa nggih 那个啥。 Prakusa ing mapan wonten ing Datun. Nalika semanten Nata Ndrawati ing wis kinaroyok Wadyabala, Ngastina miwah Wadyabala wara sata Kurawa. Den larak wonten ing medal Jawi ngalon-alon negari Ngastina. Jangan itu, jangan itu. Badani, badani, badani. Oi! Chocolate. Oh, don't, don't. Oh, chocolate. Eh, oh. Jangan diucul, jangan diucul. Kroyok-kroyok, bondo tangane kerincung sikile tugal gulune ora peduli dutaning pendhawa iki sing gawe dadaning pasulayan eh kanca aja nganti ucul sikile cekeli sikile tangane cekeli ayo bos sikep bae sikep bae nganti persasat wis ora katon nata ndrawati kinaryo sangya para wadya bolongastina ing wis nampi dawuhipun reki ora patih harya sengguni miwadatan kantun sangganing para soto kurawa mugi royok marang Nata Ndrawati marang dening Mangke Sanata Prabu Sri Bathara Kresna amung kendelan kemawon. mesem ing Wardaya. Nalika semanten ana kalodhangan astaning Nata Ndrawati srakatan anyenggol bedoring Kiai Kesawa. Dupi singgol bedoring Kiai Kesawa satemah mekar saraning Nata Ndrawati sak gunung, telung gunung, pitung gunung ngebai jagat geger sangya Kurawa. culika wewani mrawasa dutaning para pandhawa apa mbok anggep ratu ndarawati wong loro saudon telu saurupan yen wis kaya ngene sapa sing arep menggak ratu ndarawati ayo maju bareng tak idak modar bareng kurawa ha Ndari. Ndari, kula wonten maring dawuh Kakang Adipati. Lah kok geger. Iki suarane ngopo? Iki ora ora mangsa rendeng to. Iki ora udu suarane udan to, Ndari. Meninggih sanes. Lah apa suarane ngopo kok Datu loyo geger ngalun-alun dhote ing Ndari, iki ene ngopo? Tuntunen aku aku tak aku tak metu nang alun-alun. kowe weruh kahanan alun-alun kowe cerita karo aku ndari negaraku kene ngopo iki gendari ngucap katetu nalika semanten. Sang Adipati Dastarastra ngungun ninggalih. Mawurahan surak gumuruh madani alun-alun negari Ngastina. Nalika semanten sigra dawuh kalian Garwa Dewi Gendari kinen niti priksa dhateng kawontenan Praja Ngastina. Sigra mlipir-mlipir lumampah anut pinggiring beteng. Nalika semanten wadyabala kawula ngestina ingkang wis ngesuk madyaning beteng saya rasa pangesuking para kurawa wiyapara kawula satemah beteng ambruk dawaing beteng ngembruki sang adipati destarata wa dewi gendari loyah nayobas, baskara titi mangsa kaya wis telas tulising adipati destarata Pejah, seda kembrukan beteng didak-idak dening para sata kurawa kowe kok malah mandek mangu ki ngopo ndari hmm? Sampun saking kathahing tiyang kakang ngadi mati anggen kula mampah urup pinggiring beteng ya ya wis sakaremu sakaremu waton tekan gone dari ninggi ngestaken dawu monggo kakang ngadi pati ayo aku tak pengen weruh swasana iki ana apa mengko yen wis kowe weruh kowe crita karo aku apa kedadeane ana negara mesti iki dari kawula Ngastina prajurite boto salam tunjang rebut dujung. Kurawa dondelik ora wani karo aku. Bareng tak pikir-pikir sing dadi tok sumbering perkara. Ora liya mung negara Ngastina dadi rebutaning Pandhawa lan Kurawa. Aja nganti dadi dardah ingkang bakal gawe kurban pirang-pirang menungsa sing ora salah. Wah, adala untale negara Ngastina. Eh, adala aja, Nger, aja, Nger. Kursi ya. Ah, perkencong waru doyong pak pak pong pak pak pong buk bolong kali cede sapa sing gawe Kresna kita aja banjur ngawu gawar ngawur ngestina ingkang ora ngerti apa-apa wujuding negara mbok luputake arep mbok untal aja ya nggih raja pancen wis pinesti kodrating wang mahanasa mewatekaning duryudana pancen kudu kaya mengkono Ulo ngerti sejatine. ngerti nalika Duryodana ngandhakake yen to negara Ngendraprasta sak jajan negara Ngastina bali marang panguwasaning Pandhawa tumuli urun kondur marang kayiwangan sayekti ulun boya kondur. Nanging niti priksa kadhawan nelakon ing dumadi negara Ngastina. Lah ora lidhek ujaring wong daplok. Duryodana blendra-blendre gunemane kaya banyu tumumpang godhong sentre. Maune menehake negara bareng ulun wis ora ana negara ora diwenehake cukeng atine Duryodana. Mula pancen wis kinodat dening panguwasaning dat Kampur Wengdat ingkang wis nulis marang buku Dok sajarating ilmu taha. Ya ingkang sinebat buku Citapsara. Pancen Bratayuda kudu dadi, nggih, Bratayuda kudu dadi. Lah nek ngesti nata untal sing dadi jalaran Bratayuda apa coba? Aku tak takon. Ora bakal kelakon Bratayuda dumadi. Mongko Bratayuda kuwi purang perang suci. Kuwi perang suci perang luwaring punaki, sapa sing nyilih bakal ngulihake sing utang bakal nyaur Luwaring janji sarta sumpah ana madaning Bratayuda lah nek nganti ngestina tok untal ngestina ora ana Bratayuda ora kelakon tegese angkara murka kuwi bakal tumangkar ana ing jagat mula racuten ger racuten ngamurkan kita kresna jaya ngono kesempatan kula kula nyuwun pangapunten Bu Kulun ya ora dadi ngopo. Kula mah bisa iso nampa bakal dadi Kang dadi niat kita duk nalika semana nalika kita isih wujud buta. Wateking buta kuwi pancen betah buteng aniyaya. Mula ora jeneng mokal tekad kita bakal nguntal negara Gresina kuwi pancen ulun wis bisa nampa nanging aja mbok lakoni inggih Bu Kulun. Bratayuda Jayabina anu ora bakal bisa dibusek meneh, bakal kelakon mergo Duryudana pancen mukui negara Ngastina. Malah wis sumpah marang jagat saisine, baline Ngastina marang panguasaning para Pandhawa kudu ditotohi tugeling guluning si Duryudana. Ah, dah. Iki pancen dadi pratandha lamun kodrating jagat, kodrating para dewa ingkang wis tinulis ana ing buku Citapsara ora ora bakal bisa diselaki meneh. Kudu kelakon Kresna, inggih ngestaken dawuh. Kita bali yo marang negara Wirata. Pandhawa kene tata-tata samapta ing gati sawigaing diri. Merga ora suwe meneh bakal kawiwitan perang gedhe ing winastan Bratayuda Jaya Binangun. Inggih, ngestaken dawuh ulun kondur makaya Kanjeng Kir. Eh, inggih, sembah kula ngendhiraken jengkar paduka ing ngadimu kula. Ya, ya Kresna ya. Ah, ah, ah. <laughs> Mboten pangling paman sengkuni. Bure Srawang Ger anakku tak goleki nendi-endi. Lah kok ketemune kuwi nang kene nggih. <laughs> Delok swasana negara Ngastina. Sampun <laughs> geger mboten kanten-kantenan. Kowe tak omongi ya, Duk Burisrawa. Sing tok gala-gala, sing tok gadang-gadang wit biyen tekan saiki wektu dina iki bakal kelakon. Lho, nuwun. Nggonmu duwe rasa sengit gething keburu sengit marang menungsa Ndwarawati ya kuwi wong garba rujui kang aran Setyaki. Sawangen to. Ngestina no geger kaya ngono kok dheweke gedhangkrang sila tumpang ning dhuwur kereta. Apa anggepe iki Apa anggepe iki papan telure apa piye? Apa anggepe iki nggone nenek moyange apa piye? kudune setyake kuwi ngerti tata krama. Lah kok tanpa mudhun, tanpa nganggo tata krama. Gedhangkrang tunggu kereta mongko sila tumpang sikile edek kaya anggepe wong sing wis ampu-ampu. Kowe iso mateni setyake padha karo nyuda kekuataning para Pandhawa, tegese wis darma. Sarto wis ngaturake darma baktimu marang para Pandhawa, Burisrawa. <laughs> edan. Oh, bungke. Jarene ora menyang kok. Kowe ngedangkrang ning dhuwur kereta. Oh, ora oh, ngerti tata krama. <laughs> eh, bungke ketemu karo aku kowe, ha. <laughs> Kakang Burisrawa. Ya. <laughs> saya tuwa saya tuwa rambutmu wis warna loro ning arepa cilik awakmu ketok otot mulai kenceng arencang kaya kenteng rumambating gegaleng selamat ki selamat kakang Bulis Rawa syukur waras to yo waras <laughs> Wih, gatine opo kowe mrepeki harus setyaki aja kaduk ati kajron penompom setyagi ana mbaran prabda kono papan kene mergo aku didhawuhi dening paman sengguni jarine kowe ngusiri koko prabu ndorowati ya pancen mengkono lah kalau dangan iki tak gunake gandeng aku suwe ketemu <laughs> karo kowe saiki sak pejagong karo kowe aku tak takon karo kowe kowe isih seneng dem-deman ora Kakang Dresrawa, apa? Aku wis suwe ninggalke tata cara sing kaya mengkono lan pekareman sing kaya mengkono. Aku wis suwe ora nate omben-ombenan waragang. Wah, sok suci kowe. Wis sok dadi wong apik kowe mben ora kelingan jaman nom-nomane wis rawung karo aku. Anggere ketemu mesti urunan tuku anggur. Aku saiki kowe muni wis ninggalke pekareman kaya ngono bel. Ki opo? Gandeng wis pirang-pirang taun ora ketemu karo aku saiki ayo kangen-kangenan, kangen-kangenan piye? Aku nggawa sak botol. Ayo dumpe nang kene. Aku wis ora ngombe, kowe ora saleman to. Iki. Iki sing botol cilik sik, nggo anget-anget sik. Se. aku wis ora ngombe, kowe ora sanggaya. Yo wis, nek kowe gak miwiti aku sing miwiti wis. Aku sing miwiti. Ora usah kuwatir. Wah. Wis, engko aku separo, kowe separo yo. Ya iki engko kangen-kangenan bae kowe karo aku. Aku wis ora ngombe. Kuwi dadi larangane agama. Wah, bel gedes. sesuk nek temekaning pati aku bakal nyaurana ing kanane. Kanane alamate ngendi? Mbok rasa sok aing-aing ku. Yo, aku dhisik. Oh. oh, oh. Ah, eh, sithik wae nggo anget-anget. Yo, ayo sithik wae. Ayo nglegani kadang tuwa. Ora kaya ngono ya sithik wae. Ayo dicekel botole. Yo, tak ombeke apa piye? Ora usah, aku wis ora. Ayo to. Yo. sithik wae ning iki wae cukup ora tambah. Yo, tenan. Hmm. Wah, isih kaya mbiyen kowe. Wah, gleleng tenan. Wah, ora owah kene. Yo. Ayo, wis isih ora kuwi. Isih sithik yo antekke. Wah, kowe iki yo rada jokoh kok ndak antekke. Oh, wis. Eh, buang botole. <laughs> Ah, kuwi sing gawa siji sing botol dawa. Wis. iki minggu srana nggon nuruti sarta aja gawe gelaning kadang tuwa iki isine mung sithik kok ora apa-apa glo wis woe tulisane kadar alkohol 80% koyo nambani gudik mari sakal iki ayo tak buka yo ojo rasa ayo to yo tak bukae eh. wah <laughs> wah ha ha ngopo panas wah nyegrak neng telak oh, ayo gawe wis ge ayo to wis kakang burisrawa ayo wis kakang burisrawa ge aja gawe glaning atiku lho hmm? eh aseng gagaya lewat aja dhewe ngandel ora kaya omonganmu wis gelayaran kaya gelayaran dasmu e. aku ora mendem iki. Aku ora mabuk. Namem perkara botol semene aku ning kasatriyan iki nek ngentekke sakrat-sakrat ngene aku rum krasa. <coughs> <coughs> Ayo tobe. Ayo tobe. Aku wis ora ngombe. Oh, cah jire kowe. Kowe iki cah jire. Awakmu cilik jire. Hmm? Ora gelem ngentekke. Ayo padere. Eh cah ciri cah klitik nek cara ngono. ana papane mengkondange tok. Setyaki Senopati Ndorowati. Dikdaya titik daya nendi? Titik daya we. Wis ora dikdaya blas. Jam ngombe rawan yo dikdaya ngono apa? Kondange ngono apa aku tak tahu. <laughs> Eh. Eh. Eh. eh. Ayo dobe yuk. Ayo dobe. Angkul nawe dobe terus nyetel kaset gubuk asmoro. Dan suget karo aku. Ayo dobe yuk. Ayo toh. Ojo tau naike wong jire lho. Ojo tau naike wong kwe wong ora wani. Ora wani gete. Hmm? Ayo. Kake. Ngombe yuk. Ngombe yuk. Sisi wae. Wah, wow, senopati ndorowati wong jire. Ayo. Senopati Ndarawati wong lur saudan telu saurupan. Ora wani getih. Ngapa tekan kene gejangkrang ning dhuwur kreta? Dicaomben-omben karo turure tuwa wae ora gelem njur. Kowe iki ngapa nek aji godhong jati aking? Aku ngarepe dhewe. Ora ngerti ngerti ngerti mabres dikepro botol sirah kok Wah. Ki Kowe ngepluk bodo siraku iki salin perkara. Wis tak utahke wis rada enteng dasku ayo. Kowe apa aku sing mati nang kene Setyaki. <laughs> Woi. Wadyabala. Kawula ngestina ingkang isih padha wedi karo wujudanipun Kakang. Ning bareng dak titik priksa jebul Siadi iki mau kok katone perang tanding kasinggian. Lho, mungsuhmu sapa? Kakang Burisrawa. Lah kok dadi kowe ninggal Kreta Jaladara mbok tinggal gelut karo Burisrawa? Ih, kula dipun warai. Kakang Prabu kula badhe jumadung dawuh. Cuma dong dawuh bab opo? Kabar kawusananipun. Anggen ngandika dipun utus dening para Pandhawa menawa dados buta pengawakaning Pandhawa. Kula nyuwun pawarta Bratayuda kados pundi? Setyaki wonten dawuh. Kowe tak kandhani ya. Wis ora kurang-kurang nggonipun Kakang Budi Daya ngrimuk marang penggalinge Prabu Duryudana nanging tinemune Yayi Prabu Duryudana kuwi suwijining nalindra ingkang wangkot wangkal ora kena didandani Tekese, Yayi Duryudana cukeng ngukuhi negara Ngastina lan Indraprasta sak jajane mongko Pandhawa adreng wis ora bakal iso diselaki meneh Brata Yudha dadi setyaki Brata Yudha dados iya menawa kula dipun kepahangaken nyuwun dateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Kowe arep njaluk apa? Benjang kula saged kapatah dados senopati. Terus menawi kula sampun dados senopati, Mengsah kula sampun ngantos tiang sanes. Sopo sing mbok ancam dadi mungsuhmu? Kakang Burisrawa. Boten lega raos sing manah kula menawi boten luntasaken Kakang Burisrawa, Koko Prabu. Kresna sinayeng manggelung mintanaken Wintonaken dewe kramane ira. Oh. Koko Prabu kok mesem menika. Sajaipun nyepelekaken aturipun Setyaki. Aku ora nyepelekke, ning kok kaya kowe iki pinter. Pinteripun. Kaya kowe wis weruh marang sapa tandingmu besok. Lho. Menapa Koko Prabu iki sampun ngertos Setyaki, tandingmu sesuk ora bakal keliyo ning kowe bakal mungsuh kakangmu Burisrawa. Estu menapa? Iya, tenang. Koko ora bisa saged ngendika mekaten menika dasaripun mawi menapa? Nalika ingsun lakoni tapa nindraning bali makambang, niatku mung kepengin nitipriksa marang kananing jantraning Bratayuda. Pun kakang entuk wujuding ya kuwi jitapsara, kuwi wujuding buku. Kuwi wujuding redha. Ing kono wis tulis dening Sang Hyang Jagat Grinata. sapa besok ing bakal minangka senopati mungsuhe sapa lan sing kalah sapa sing menang sapa aku wis ngerti ning kowe meneng wae lho nggih ora kena kandha-kandha nek ora adiku sing tak tresnani ora bakal tak kandhani matur nuwun lajeng pinjang menawi kula Prabu sampun ngertos sedayanipun menika kula kaliyan Kakang Burisra menika kula saged menang menapa kalah Nek tak kandhani saiki kowe ora gelo? Mboten. Tenang? Mboten. Ya wis esuk wae. Ah. Kowe ngopo e kok ngono kuwi? Kaya wong gelo wae. Sesuk wae tak kandhani. Bosa menika. Wis to, ora usah ngeyel. Kabeh ana panguwasaning pun ngagang kebar paduka lajeng salajengipun Setyaki wonten dawuh. Yai Prabu Darma Kusuma paring dawuh kan pun ngagang. supaya kondurku saka negara Ngastina aja lali mampir nang panggombaan nganganti Kanjeng Bibi Kunti. Ingkang wiwit diutus sarta minangka dutaning para Pandhawa minglar saka negara Ngastina ora kersa kondur marang negara Wirata. Mriki ngestaken dawuh. Manjing wahananing Rata disengkrek laku ning jaran Prapta ning panggombaan Sewawi Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Dimas Orsniwira. Wonten saneng pertapan ingkang winastan pertapan Soko Rembe. Nadana wujuding pertapan ke bawah negari negaringe Kacakra. Parandene Kati Alasri lamun dinulu kaperbawan ingkang lenggah madaning pertapan Sukarembe mrika to warnane ingkang peparap Sang Resi Janadi. Pandita buntas karo sidhik sabarang pangandikane dadi. Persasat gesangipun sak traju sak babak Kalyan para jawata sedaya lampah tapa wis linakonan kejawen mung tapa wonten pucuking curiga ingkang dereng rinampan dening Sang Resi Janadi wiranadyan mapan wonten ing padusunan parandene katon kathah para santri mangayu jejanggan indung-indung ulu guntung ingkang samya suwita mersani Sang Resi Janadi Para diring mangke dereng wonten setunggal cantrik ingkang keparengan nyaket kejawi ingkang putra Nengge ingkang kekasih Bambang Rawan Risa Joko Sang Resi Jana dilenggamadani pecerabaan Datang mubah datang musik kadya wonten ingkang ginebeng wonten sak lebeting penggalih kedadak sawanipun ingkang raka nenggih Resi Sagutra Dewi Wulan rawuhipun ing neraka. Dadya gurawarane nggale Sang Resi Janadi. Kula sigra ngaceri lenggah ing neraka Sang Penemban Sagutra. Dadya kumangkono jering pangandika Sang Resi Janadi ing dereng kababaring lisan. Nuwun sewu. Kiraka Penemban Sarawu Paduka, Kakang Penemban Sagutra. ingkang rayipun janadi ngaturaken pasegan panakrami kakang penemban Ong mastunama sidam skaring bawana langgeng Yayi Janadiya nering sambi kala praptaku ora nelan swiji apa Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah kiraka penemban ya ya wis ora korang kepenak nggonku prapta ana ing pertapan cah nyorembe kene. Janadi ya mung kaget kang dadi penggalihku bareng aku prapta ning pecrabakan pertapan. Ana ing saka rembing kang adat saben pendak-pendak pun Kakang Prapta ana ing pertapan akeh para cantrik manguyu jejanggan indung-indung ulu guntung ingkang padha mangarsa marang ngersaning Yai Resi Janadi. nanging ora kaya dina iki lah kok katon sepo sepi sepen malah nggonmu lenggah ana ing pecrabakan mung diadep dening anakmu si rawan iki neng apa yayi resi yen to pancen pun kakang dikeparengake midhangetake mara gage dawuh marang pun kakang paringa dawuh aku ing bakal nganglungake jonggo nelingake karno mastuti dawuh pengendikaning Nyai Resi Janati. Kakang Pemban. Nyai Resi piye? Sampun pinten-pinten dinten menika. Pengangen-angen kula wangsul dhateng lampan ingkang sampun kelampah. Pinten-pinten warsa ingkang sampun kelampah. Nalika semanten kula ngemuti bilih sampun titi titiwanci kedah nyawisaken cadhong dahar dumateng Prabu Boko nalindra ing Kacakra ingkang sampun sit pejah. Bingung raos sing manaipun, ingkang rayi duk nalika semanten dumadakan wonten rawuhipun satunggiling putri ingkang nami Dewi Kunti kalian Pandhawa gangsal cacahipun ingkang ngambiyantu dhateng ing rayipun Janadi. Wekasan atmajanipun Dewi Kunti ing ngangka kalih ingkang nami Raden Bratasena kepareng purun kinarya lintu dados cadhong daharipun Prabu Boko inggih srana anggen kula nyaosaken cadhong daharipun Prabu Boko wujudipun Raden Bratasena dadi sarana Prabu Boko pejah mengsah Raden Bratasena nalika semanten kula sampun kelajeng matur dhateng ersanipun Dewi Kunti miwah putra putranipun sedaya inggih menika para Pandhawa bilih benjang menawi para Pandhawa gadah damel kula ingkang sagah notohaken jiwa raganipun Resi Janadi kinarya tabuh tawuring perang para Pandhawa anggenipun sakmangke mangke badhe nglampahi Brata Yudha Jaya Binangun mongko miturut pangandikaning para Jawata menawi to para Pandhawa saged pados tiyang utawi jalma limrah ingkang kesdu sarta lahir batin ikhlas kinarya tabuk tawuring perang madaning Bratayuda menika dados sarana kemenanganing para Pandhawa Kakang Resi tumunten manah kula wangsul dhateng lampan ingkang sampun kepengker Kesangkulo kula sampun tinambak dening Dewi Kunti lan para Pandhawa. Upami mboten wonten pambiyantunipun Raden Bratasena duk nalika semanten, kula kinten mboten ketang kula menapa anak kula pun rawan sampun pejah pinten-pinten warsa ingkang sampun kepengker. Nanging awit saking pambiyantunipun para Pandhawa saengga dinten sak mangke kula warga ing Soko Rembe mriki tasih kanthi ngajangkep. Mila pangraos kula kadidene keputangan budi. Tumunten sak mangke kula gadah niat menapa ing sampun kula aturaken dening Dewi Kunti lan saat majanipun sedaya dinten sak mangke badhe kula lunasi Kakang Penemban Sagutra. Ing Pandhita Kang Kinarya Wangsit Pindha Kumbang pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone oh la dalah nyai resi janadi jebul apa ingkang rinantam droning penggaliing pun kakang tan prabeda kelawan ingkang mbok lakoni aku go ngelingi duk nalika aku durung atut kelawan ya kuwi garwaku yayi ndang ratri Usma taun-taun gong kurip kelawan garwaku iwo dini garwaku ora gelem ngladeni sak tataning priya lan wanita. Tegese ora gelem ngladeni marang pun kakang carane wong bebojoan ora gelem nampa sih tresnaning pun kakang. Tumuli awit saka pambiyantu ning Raden Permadi ya uga klebu putraning Dewi Kunti. Wekasan ninggo sprene aku iso runtut atut seh Sinian kelawan garwaku Yayi Endang Ratri. Nalika semono aku gawa matur marang ngersaning Dewi Kunti yen to besok yen to Pandhawa bakal duwe gawe gedhe ingkang sinebut Bratayuda. Resi sagutra sago dadi tabuk tawuring abang. Mula kang sangka kuwi Yayi Resi. Yayi Resi janadi apa kang genebeng ana ing penggaling Yayi Resi wis jumbuh lan wis mathuk kalan penggalingipun Kakang. apa kira-kira si Adi Usamato ing gati sawiga ing diri bakal ngaturake jiwa ragane awake dhewe marang ngersaning para Pandhawa upama ta wis madhep mantep besok ngenteni apa ayo Yayi tak derekake sawanana ing negara Wirata masrahake jiwa raga marang para Pandhawa kinarya tabuk tawur kemenangan ing para Pandhawa none bakal ngadani perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun Yayi Resi Janati Jambang Arawan. Lah kok dadi malah kowe banjur ngangsek nggon musuhan ana ngersaning wong tuwa, katon kembeng-kembeng pojok ing pojoking netramu. Yen tombok kedepake bakal ndalewer wujuding luh tegese kowe nangis. Apa sing mbok tangisi nggir cah bagus bapa? Anggen kula suwita dhateng ngersanipun bapa, tuwin kula ginula wentah ngantos semanten agengipun. menika anggih saking panggulawentah paduka bapur si janati kula ugi tumuli kemutan dateng menapa ing sampun paduka cariyosaken bapa jebul sareng kula manah-manah sareng kula petang mawi nalaring kengganep. ganep kula gelar tuwin kula gulung ing keputangan budi kan para pandhawa menika mboten namung bapa resi janadi nanging klebet bambang rawan ugi keputangan budi kalian para pandhawa Rono Pandhawa ingkang sabet milujengaken dhateng Sugeng Paduka, Bapa Resi Janati. Mila kepareng boten kepareng dinten sakmangke bapa mlemban mugia suka lelaning penggalih Paduka Bapa Resi Janati. Kula ugi boten badhe kantun. Kula badhe nderek pasrah jiwa raga dhateng para Pandhawa kinarya tabuk tawuring peperanganing para Pandhawa binjang bapa penemban. Rawan. Kowe iki bocah kowe isih enom ya ngger yen pun bapa ku wis kladuk yuswa aku wis tuwa mongko wong urip nang alam padang ngono yen to wis ngancik tataraning tembung tuwa mono apa ingkang dinteni kejaba amung tekaning pati besok ngenteni apa saiki ngenteni apa malah luweh mulya pati ning resi janadi wong atuwamu yen to ndak pasrahke kinarya nglunasi utangku nalika urip ana alam padang ngerti ya Yongkir yen to ngantipun bapa tekaning pati mongko durung isa lunas utangku nggonku urip ana ing alam padang sayekti gonku bakal ngambah kaswargan mesti bakal angel nggone pun bapa gayuh nang yen to utangku wis bisa lunas tegese aku wis bisa netepi marang sumpahku marang para Pandhawa bakal mengo lawanging kaswargan tumrap bapakmu bapakmu mati kowe ora kok kepengin ninggal kelawan anak lanang nanging pengin gayuh urip ingkang luwih mulya tinimbang urip ana ing jagat. Mila ingkang saking menika kula mboten saged kantun bapa menemban. Kula tetep badhe nderek paduka. Dasarmu apa kowe karep melu karo wong tuamu? Krana sampun mboten wonten ginanipun. Kula gesang wonten ing alam padang menawi mboten sumanding kalian paduka bapa Resi janati. langkung-langkung paduka paring dawuh bilih ingkang keputangan budi menika kula warga soko rembi tekesipun kula ginderek keputangan budi nada nalika semanten kula tasih halit kula capet-capet tasih kemutan lampan menika nalika semanten kula dereng saged ngulir budi ngasah kadewasan nanging ceceking batosipun Bambang Rawan tan prabeda kalian penggali paduka sampun gumana musik wonten ing manahipun Bambang Rawan binjang kula ugi sagah dados tabuk tawuring keperanganing para Pandhawa menawi napaki perang ageng Bratayuda Bapa Resi Janaki. kelawan syukur ger syukur yen to kowe duwe niat ingkang kaya mengkono ya senadyan sak temene ginadang-gadang ana ing penggaling wong tuamu bisa kowe nyambung sejarah ing wong tuwa nanging tekad lan niat mengkono mau uga ora ala tegese bakal junjung marang derajat ing wong tuwa yen to pancen wis ikhlas lahir lan batinmu rawan ayo dina iki budal lumarapun ing negara Wirata pasrah kelawan para Pandhawa. Minangka dadi tabuk tawuring ngaprang para Pandhawa ngene bakal napaki perang gedhe Bratayuda. Kakang Resi Sabutra ana dawuh mapa Yayi Janadi menawi dipun keparengaken anak kula ugi badhe nderek yen to wis dadi niate anakmu sarta wis diparingi palilah saka Yayi Janadi. Ala apa yen to dadi ganeping tabuk tawuring para Pandhawa nggone bakal napak Ibrata Yudha ayung ngger budhal dina iki suwawi bapa kula dherekaken Kakang Resi Sagutra monggo bidal dinten menika ayo gayuh kamuksuan sejati sarana para Pandhawa ingkang dadi lantaran prapteng negara Wirata Yai Resi Janati geger anakku wong gagah anakku wong jentara bethara kala ana dawuhmu apa biung, miji karo anakmu bethara kala lan kabeh wae para perjurit perjineman berkasaan jim setan priprayangane lilu banas pati klengklek balung atandak wadya bala dandang mangore wonten dawuh Sang Pandya Petari, wonten Jawa Pandya Petari. Wonten dawuh Pandya Petari, ada dawuh Pandya Petari. Nenengi malan ingat nyawa manjo menani Mitni naneng minyawani pun mana manjo bolo pengajaan Ora tak wiji mboko swiji Nye, nye, lanjeng Kowe tak kandani yo kolo Iya yen wektu dina iku wis bakal tumapak perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Perang antaraning Kurawa lan Pandhawa. Mengko dina samengko ora suwe meneh bakal ana banjir getih ingkang dumadi ning Tegal Kurukasetra. Iki dadi kabar sing apik sing becik tumraping para berkasaan tumraping para jin setan. Bakale bakal duwe pangan sing nganti turah-turah ya kuwi bangkoning para Sata Kurawa. kan bangkene para senopati senopati sing belani marang para kurawa kuwi dadi panganing para jemsetan baju barat oh ora dalah yen ngono aku bakal warek selawase urip oh ora dalah oh menika kabar ingkang sanget damel remen pandya pedhari wah dados saged bobo sing padha ibune dadosaken remen raos sing manah kula panjo pedhari dadosaken remen raos sing manah kula panjo pedhani <laughs> nanyaken mungah ing tanpa mepindhan mboten murung mangke para kulawa menawi sampun aning mati tumuli tatut panganipun para cemetan mrih prayangan banding raos saken ngombe getih lan umuk mangan dakipun para santo kurawa iya pancen mengkono lan kala kowe tak kandhani yo wektu dina iki aku nampa pesambating duryudana yen tak kowe karo aku kudu bantu marang para kurawa sartane dina samengko nggege mangsa nglak wanci tegese piye ora sakantene tumapaing perang gedhe kowe nderekke laku jantrane mung Pandhu Betari Durga nyaketi negara Wirata. Gawe pantening para Pandhawa sadurunge Pandhawa napaki perang gedhe Bratayuda. Oh, la dalah. Ya to yen panjen kaya mengkono aku mengestu padha dawing Pandhu Betari Durga ya Kanjeng Permoni. Budale kowe karo aku besok apa? Ora ketang sambung ngobrol celing ta mangkat dina iki wadya ramaya ketapna para wadya bala nyaketi laladan tegal kuru kasetra inggih ngestaken dawuh ayo ibu bedari tak derekake ayo kala ngamban dirgantara budal karo ibumu pandya bedari durga iya kanjeng ibu kadipatening panggumbakan sinten ing lenggah madaning pendaping kadipatening panggumbakan menika to warnane nengge sang dewi kunti tali broto ya sang prita hanggung nelongso ing penggalih krana mehatosaken dhateng kawontenanipun para putra anggenipun badhe nyabrang perang ageng winastan Barata Yudha Jaya Binangun mula ing batos sanggung nutuh diri sang Dewi Kunti Talibrata tanana ingkang pinindeng tuwin tanana ingkang dipun ajeng-ajeng kejawi gumana musik wonten penggalipun sang Prita nenggih sang Basu Karna ing tetela atmajaning Dewi Kunti sak mangke, nedya mengsah kalian para Pandhawa. Nalika semanten dupi sawetawis kendel, dadak sak sakreng mangke katingal gumriting rodha kereta. Dadya kagiat tinggal sang Dewi Kunti. Sigra mas sak jawining pendapi kaya ngopo kagiat penggaling sang prita. Mulat ingkang mandhap saking kereta. Nenggih Sang Basukarno. Ngelan jelih kepati sang Dewi Kunti tali brotama pak awin keng putra naling dereng awongko. Anakku, karno. Nanti persasat kaya ngenteni sileming palwa gabus kumambang ing Sela Kresna. Nalika pun ibu prapta ning negoro Ngastina minangka dadi duta pengawakaning Pandhawa sayekti tanana ing kendhak pindeng kejaba amung kowe karno anakku eh sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra kula nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah Kanjeng Ibu wiwit kula ineraken wonten marcapada dening Kanjeng Ibu Kunti kula dereng nate ngaturaken bekti dateng sawijining putri ingkang sampun anggembol dateng ingkang putra pun Karna nembe sak menika wonten kalodangan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersa paduka Kanjeng Ibu Kunti tali broto tak tompo basu karno anakku Ora liwat pengestuning pun ibu tanpa nono inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat paripik. Wektu dina iki gandeng wis katon sarta wis kaleksanan pun ibu kepingin adu arep kelawan sira kula karno. Sayekti kaya ngapa to rasaning swijining ibu ingkang metung bakal lumadi perang gedhe kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Karno mulo gandeng samengko sira kula atmajaku wis prapto ning ngarsaning pun ibu. marata gage supaya lega atine wong tuwa Sri Atmajaku kula Basukarna pun ibu barak bakal nyuwun priksa pun ibu bakal takon kelawan sira kulup eh babakan menapa ora liya besok tumapak ing perang gedhe Broto yudha karno anakku melu sapa nggir mara gage prasaja kelawan aku karno eh malah-malah menapa menapa sekinten pandanganipun kanjeng ibu menika wigati anggen paduka paring dawuh supados rikenggan menika kula kedah munjuk atur ingkang putra Basukarno benjang labuh dateng sinten mestine wae wigati dasaripun yen to sira kulub belani marang Duryudana lan Kurawane sayekti sira kulub Basukarna bakal mentolo mateni kelawan adi adimu Pandhawa jernyatane kaya adi adimu kabeh nun sewu sameneika sarang padhaka Kanjeng Ibu paring dawuh mekaten Pandhawa menika kadang kula lelampahanipun ingkang sakmangke dadosipun kados mekaten menika kula nyuwun pangapunten menika pun sinten? Menika pun sinten? Menawi Kanjeng Ibu nalika semanten menika mboten ambuca dhateng putra pun Karna kula kinten lelampahan ingkang lumados wonten ing alam padang menika mboten kados mekaten kelampahanipun tertentu kula saged srawung kan kadang-kadang kula para Pandhawa nanging manipun Basokarno wit bro saking gua garbanipun kanjeng ibu kakendhangaken wonten ing Bengawan Gangga satemah kula kedah pisah lan kadang-kadang kula para Pandhawa tumunten kula dipun muktakaken dening kadang kula pun Nyai Duryudana sakmenika kula badhe nyuwun priksa Laman ingkang mretipun kados mekaten menika kula nyuwun sewu tok sumbering perkawis menika saking karna menapa saking paduka Kanjeng Ibu Karna Anjen bener kuwi kabeh luputing pun ibu. Nanging si rojo matur kaya mengkono. Jernyatane siro anakku basukarno ora ngerti marang pepeteng kang dumadioning projo manduro. Nganti pun ibu kudu mentolong endang ake kelawan siro kulup atmajaku basukarno. Nanging pun ibu mung kepingin midah ngetake aturek. anakku karno marang ibumu Dewi Kunti ngger supaya lega atining wong tuwa besok Bratayuda sira kula melu menyang endi karno nggih nyun maaf menawi kanjeng ibu mboten paring dawulan mboten saged paring pangandikan dhateng ing putra pun Basukarno kula ing badhe matur ngersa paduka kanjeng ibu kula ing badhe matur ngersa paduka kanjeng ibu Nun sewu ibu. Menawi kanjeng ibu maring dawuh karena sesok kowe Bratayuda melu ngendi? Blak kotang terus terang boten badhe kula tutup-tutupi. Nun sewu. Benjang Bratayuda menika kula mboten saged kempal kan kadang-kadang kula para Pandhawa sampun katetepaken wonten jiwanipun Basukarna kula badhe mbelani dhateng Yai Prabu Duryudana nyenopaten ing para soto kurawa mangrurah mengsah kadang-kadang kula piyambak para pandhawa kanjeng ibu Untu dewa Arkudara Arjuna lan kowe kembar. Kaya ngene iki rasane mon ibu, abot-abote suwijining ibu. Nganti kemenanganmu muju ning Bratayuda wae tak jaluk-jalukke karo dulurmu tuwa. Nanging tinemune wangkot. Dulurmu tuwa ya kuwi anak Ubasukarna. mesti tetepake bakal milaning para sata kurawa unta dewa urkudara janaka kembar matimu besok bakal saka tanganing sedulurmu dhewe ya kuwi anakku karna pendhawa oh sampun ngantos namung semanten pun Kanjeng Ibu. Anggenipun angun dateng dhateng aturipun ingkang putra pun Karno. Lire piye? Moro gage matura marang ibumu, Ibu. Anggen kula tansah gegeki kula menika benjang Bratayuda nderek pundi sampun laturaken kula Bratayuda menika nyenopateni dhateng kadang-kadang kula para Kurawa. Menika menawi dipun onceki dhateng tembungipun Karno menika ateges anggen kula ngetingalaken tresna kula dhateng para kadang-kadang kula para Pandhawa. Ibu. Nyai Duryudana menika mboten badhe wantun mangsah wonten ing peperangan menawi mboten saking pangajokipun Basukarna. Mila pendak dinten kula tansah ngajak-ajak Yai Prabu Duryudana menika supados wantun majeng wonten ing Bratayuda pamrih kula. Angkara murkanipun Yai Prabu Duryudana menika mboten saged sirna menawi mboten sareng kaningkang anyandang tegesipun angkara murkanipun Yai Prabu Duryudana menika mboten badhe ical menawi mboten sareng kaningkang anyandang. Anggen kula badhe ngetingaken tresna kula dhateng para kadang-kadang kula para pandha menika mugi Kanjeng Ibu dados paseksen. Benjang Bratayuda menika ingkang pejah sanes Pandhawa nanging karna ing kedah tombok jiwa raga kula kangge kemenanganipun para Pandhawa Kanjeng Ibu. Oh. pati sawetara kadang mung awangga sowan ngaturke bekti kelawan bibimu nenging tinemune wangkot penggali adimu ing awangga besok bratayuda anakku karno tetembelani marang para kurawa inggih kula sampun martos lan samangke sampun ngantos andadosaken getun penggalih paduka Kanjeng Bibi. Nampi pitung kasipun para kadang-kadang kula para Pandhawa monggo to sakmenika penggalih ingkang langkung sekeca kemawon. Kula kinten panjenenganipun Kanjeng Bibi sampun sawet awis nilar dhateng negari Wirata. Monggo Bibi, kula dherekaken kondur wonten negari Wirata. Dipun antu-antu dhateng para putra paduka Pandhawa. Sinuwun dorowati kaki para Bayu yen to pancen mengkono. wene ana wektu aku tak pamit kelawan adiku ya kuwi yayi yama widura babakan perkawis paman yama widura sampun ngantos kanjeng bibi mangke ndedawa wektal Sawi kula dherekaken kundur wonten Gari Wirata. Iya, iya nggih rayo tak tutke nggih kaki Prabu Ndwarawati. Oh, oh. ya jagat dewa bathara ya jagat pangestu ngara eh putu persasat kaya kendri siliming palwa gabusku mambanging sila kresna sira putu nalika dinuta dening putu putuku pandhawa supaya njabel negara ngestina ora ketang amung sak sigar semangka lan kendra prasta sak jajane Marata gage putu Prabu Ndarawati matur marang Hyang Wing Wirata. Munggo kepiye kabul kawusanane? Koko Prabu sampun boten saronta ing manah daya-daya kula ngawuni ngani kados pundi pawartosipun anggen paduka sampun dumugi wonten ing Praja Ngastina. Kresna kakangku gage paringa pangandikan Koko Prabu. kula nyuwun dawuh pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Iye, Kanjeng Yang. Yai Prabu Darma Kusuma Werkudara apa dene Janaka? Nun mampunten. Sawetawis kula sampun mratu wonten negari Ngastina. Menapa ing Kanjeng Yang dawuhaken sedaya sampun laturaken kejawi saking menika kula sampun ngaturaken wujudipun nawala perjanjian. anggenipun para Pandhawa sampun kelampah, nglampahi paukuman 13 warsa laminipun paran dening mangke Yai Prabu Ngastina, Yai Prabu Dirudana anggenipun wangkot angekai negaring Ngastina sak jajanipun. Samangke sampun boten saged dipun selaki malih. Dinten samangke Yai Prabu Dirudana cukeng anggenipun kai negaring Ngastina, mongko Pandhawa adreng ateges kodrating jagat sampun boten saged dipun busak malih. Brata Yuda dados Kanjeng Eyang. Sora pandam sumula. Hamadangi cruning pasarean. Ang ngenangi matana katon. Katon remu-remu kalingan ngrengeng. Sang dia manah engkung sumungkem ku. Bila jagat diwa batul. Ya doyan pancen kaya mengkono, pancen wis diniati dening putuku ngestino. Ndak jaluk pendowo jokendo rasane. Ayo, dino samengko dadyo pamecut ngene bakal bingkas angkoro murko. Inge, kan jengi yang namung semanten lo badi munjo atur. Samangke badi tumampain perang ageng menikopan doa kedah saget. madosaken wujudipun tabuk tawuring aprang. Lho, tabuk tawuring aprang iki tegese piye? Kinarya srana kemenanganing para Pandhawa kedah wonten satunggiling jalma wantah tegesipun titah wantah titahing ubathara. Enging kelasaken pejah gesangipun kinarya tombok dateng para Pandhawa Kanjeng Hyang. Lho, lah terus sapa sing sago dadi tabuk tawuring aprang Kresna? ing grembek marwa sing sang katri kumulung mangrempak ing wadya wiladala ana wujuding brahmana loro cacahe ingkang munggah ana ing stinggil negaring wirata iki sapa nuwun pangapunten sinuwun menawi paduka ndangu kaliyan kula kula pun resi janadi menika kadang kula sepuh inggih kula pun resi sagotra wondene ingkang wonten wingking menika anak kula pung Bambang Arawan. Apa wigatine teko kowe sowan mongko tanpa timbalan? Kula menika saking pertapan Soko Rembi. Tebih purukipun saking negari Wirata. Sinuwun ngemuti. Anggen kula gesang menika sampun keputangan budi kalian para punden kula Pandhawa duk nalika pepunden kula Pandhawa mesanggrah wonten ing pertapan Soko Rembi. saged amunah satru murka inggih mereka pun Prabu Boko. Nalika semanten gesangipun ing abdi pun Resi Janadi sakula warga dipun wilujengaken dening para Pandhawa tanipun Raden Werkudara. Mila dinten sak mangke iki narya srana nglunasi dhateng piutang kula jiwa raga kula kula pasraken dhateng para Pandhawa kinarya tabuk tawuring aprang. anggenipun para Pandhawa badhe nglampahi perang ageng Bratayuda diwaji. Heh ladal. Resi Janadiya, lah Resi Sagutra. Kan mrabeda kados aturipun rayi kula pun Janati. Kula rumiyin nate nggadahi semah naminipun pun Nendang Ratri. Wiwit kula daup kalian semakulo mboten nate atut runtut nanging saking pangreka dayanipun Raden Permadi duk nalika semanten wekasan anggen kula mangun bebaran kalian semakulo saged atut runtut sesinian. sinian mila lajeng kula ngupata benjang menawi para Pandhawa gadah damel tumapaing perang ageng Bratayuda kula sagah kenarya tabuk tawuring ngaprang kenarya kamenanganing para Pandhawa sinuwun wirata weh ta Jagat Dewa Bathara Punta Dewa kula wonten paring ngadhawuh Kanjeng Hyang ora usah dadak ketayalan Pandhawa golek menungso sing saguh lahir batin dadi tumbal wadal bakal tumapain perang gedhe iki Resi Janati Resi Sagutra lan Bambang Rawan saguh nyorohake pati uripe kinarya nyaurutang budi lan para Pandhawa duk nalika dibelani dening para Pandhawa inggih namung nderek kersa maduka Kanjeng Eyang Kaki Prabu Ndorowati inggih Resi Janati Resi Sagutra Bambang Rawan yen to pancen wis padhep mantep rasamu kinarya tabuh tawuring para Pandhawa dina samengko pandawa nampa ya mung papane ora ana negara Wirata nanging kudu ana syarat sranane kepareng Paduka kula kanthi nderek Arjuna kula wonten maring adhaw mestine Siadi wis tanggap Resi Janadi Resi Sagutra Bambang Riawan Ayu tak kanthi mapan ning alun-alun negara ing Wirata Nata Wirata Nata Ngamarta Sang Prabu Darma Kusuma sesarengan lenggah wonten ing pepanggungan Nalika semanten Nata Ndarawati anyaketi Resi Janadiwiwah Resi Sagutra Bambang Rawan sigra nyaketi genining patunon wujuding hakne ingkang mangalat-alatke Arya Srana tabuh tawuring para Pandhawa Datan wigih ring-ringa Sang Resi Janadimah, Resi Sagutra Bambang Rawan. Ing wis ngrasuk busana sarwa seta, sigra cemplung telenging hakning malakarat. Seda Sang Resi Janadiri Resi Sagutra Bambang Rawan kinarya tumbal kemenanganing para Pandhawa mapan wonten ing Drawing Bratayuda Jaya Binangun. mboten napa. Tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara. Pandhawa sampun samapta ing gati sawega ing diri, malah sampun nglampahi syarat srananipun anggenipun badhe napaki perang ageng syarat sranane wong ajeng nglakoni Bratayuda. Para Pandhawa sampun pikantuk kurban tegesipun sampun pikantuk tumbal. Menawi mboten klentu ing pamireng wonten pandhita kalih tuwa natmajanipun ingkang sampun kepareng nyorohaken pejah gesangipun kinarya kemenanganing para Pandhawa. Mangka Kurawa dereng angsal tumbal kinarya napaki perang ageng Bratayuda inggih menika wujudipun menungsa utawi kawula alit ingkang sagah kinarya tabuk tawur kemenanganing para Sata Kurawa. Sampeyan ora iso golek gunan nowo sampeyan dadi padhi Duryudana dadi tukang satang tukang nglakokke prau ana ing pinggiring kali cincin guling iki ning wis watara dina iki kok ora ana wong nyabrang kali anggere renggunuk-renggunuk tak kira wong ngarep nyabang kali bulming wong perlu iya ning ya awake dhewe kudu manut karo titahing Gusti lho Kakang aja nganti terus tumindak sing ora prayoga rejeki wahyu jodoh pati kuwi ning panguwasaning sing gawe urip ya mbok menawa durung diwenehi rejeki ya Sarko iya Kakang Tarko Wah <laughs> Dur? Wah, kere-kere. Tukang prau ora payu ayo <laughs> rupane pucet-pucet. Wis cetha nek wong kere pucet wis. Wong uripa ya wis ora eneng gunane. Jenengmu sapa? Nami kula Tarko, menika adhi kula Sarko. kowe tukang satang pinggir kali kene. Inggih Gusti Pate. Ngene, tak takoni kowe jujur karo aku. Inggih keparengipun kowe rak butuh duit to. Mestinipun betah napa Gusti Pate badhe maringi neming duit kowe njaluk pirang miliar. Omonga. Mesti tak wenehi. ning aku njaluk ijol. Lho, ijolipun menapa? Prau kula menapa dos pundi? Menika namung wujudipun saking kayu tur nggih awon. Ning nek panjenengan gelem numbas kula remen. Ora arep tak nggo ngopo. Kowe tak wenehi dhuwit sing akeh. Ning kowe kudu ngiklasake pati uripmu. Lho. Tegesipun aku pati ngestina lagi golek uang supaya gelem dadi tumbal tabuk tawuring peperangan brata yuda sesuk nggone bakal dumadi kudu ana wong sing ikhlasake pati uripe dadi tabuk tawur kemenanganing kurawa terus kowe tak nedit wong siji 10 miliar ning tak pateni lan yo ditenggo ngapa nggo guru ki apa piye nuwun sewu panjenengan menika Nuwun sewu piyayi ning nek ngendiko kok ora kepenak ning ati ta. Terus kula niku diparingi harta kathah ning ora urung dipateni niku terus lek kula ajeng urip seneng pripun? Lah dienggo anak bojomu. Dienggo anak bojomu men anak bojomu dadi wong sing sugih, anak bojomu ora kekurangan. Ning ya kuwi kudu tok totohke patimu dadi tabuk tawuring Kurawa. Kula mboten saged Gusti Mante wong anak kula ijik cilik-cilik. Anak kula tasih alit-alit. Anak kula nggih isih cilik-cilik malah niki bojo kula meteng. Nek bojo kula meteng kula tinggal mati sing ajeng ragati bojo kula sinten? Wang, wang. Terus, Dur, pateni wae. sampun dipun pecahi radan. Lho iki mengkon modar ngono. Omahmu ngendi? Bojomu sing ngendi? Anakmu sing ngendi? Mengko dilagati karo Kurawa. Ning kowe saguwa mati kanggo Kurawa. Eh, kula mboten ikhlas. Kula mboten ikhlas. Umami kula saged dados tumbaling Kurawa. Kula nglabuhi tiyang lepat kulambatan purun piye kulambatan purun amun dipun pecahi ora mutar ya tetep mutek eh. ah. oh sukmaning sang tukang satang nengge, Tarko lan Sarko nalika semanten ngumandang swaraning sang Tarko kabireng dening Rikana Patih Haryo Sengkuniwah Raden Dursasana Raden kula mboten ajeng trimah pejah kula dipun kaningaya benjang kula badhe males sukum wonten telenging perang Bratayuda Caya Pinangun RATEN Man, piye? Pulon-pulon patene niku terus ujug-ujug enten mendung. mendunge nyuwara sesuk jarene ajeng males kuwi swara demit asat gugu wis eh, ayo bari ning negara ngastina matur anak prabu duridana nek wis entuk tumbal <laughs> gitok kula kok merinding arep masuk angin serasa dadak rewel nggih nggih ya ya mangkat le <laughs> eh. gagar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padhang kasor lan pajaring purnameng kekono dasare mungsa katiga ing ong mastu nama sidam sekaring bawono langgeng waya ulun wisanggeni kelawan waya ulun antasena ing ngabyantarane ngarsa ulun ngger ana wigati apa kulub kaki wenang ya piye mahyaning mangsa kala wis nekani titi mangsa wis nyaketi tumapaking perang gedhe bratayuda jaya binangun mula aku sowan kersaning kaki wenang iki ming nyuwun pitudo nyuwun pitudo kersaning kaki wenang paringa pitudo kelawan wisanggeni apa dene kakang antasena Aku kuwi anak Janaka. Kakang Anasena kuwi anak bapa Werkudara. Mongko wong tuaku nedya bakal ngayahi jejiban suci wujuding perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kaki. Wis sak lamun aku kuwi diputrakake dening Kanjeng Rama, kakangku ya dianak-anakake dening bapa Werkudara. Dina samengko kelilanono aku bakal mbelani marang para Pandhawa. madeg senopati manglurah para sata kurawa kaki wenang wisang geni aja kesusu kita budal marang Tegal Kuru sabab wahyaning durung tumapak Bratayuda Jaya Binangun awit isih ana lakon ing kudu kelakon ngelakon ing kudu kelakon. Iya. Ngerti yo. Lamun peranganing Senopati ingkang kanggo bantu marang Duryudana sayekti akeh. Nanging ora ana ingkang bondo kalani. Kejaba mung dewaning panggodha pangrencana yaiku Batari Durga lan Bathara Kala. Yen to nganti Batari Durga lan Bathara Kala animbrung jroning peperangan, mbelani marang Kurawa, ndak kira wong tuamu ora bakal bisa menang. siji-sijining dalan ingkang kudu dilakoni ora ana ingkang keduga gawe pati ning Bethara Durga lan Bethara Kala kejaba mung sira sakloron nanging mangertiya lamun sawise sira mateni lan Bethara Durga lan mateni marang Bethara Kala midhangetna ya nggir kita ora bakal bisa nyumurupi gumlaring Bratayuda awit kita ora diwenangake nderek Bratayuda. Kita kudu bali marang asal Mulo, Mulaniro, wisanggeni. Oh yuswa kang layon denyoi langkang memanise wadananira layu kumel kucemrah nyomaratane lah kok dadi aku ora dikeparengake nyumurupi brata yuda yen to kita wani melu brata yuda gedhene nyumurupi brata yuda ana kodrating jagat ingkang kudu linakonan dening Pandhawa. Apa kodrating jagat Pandhawa bakal kalah jroning Bratayuda? Lah terus aku kepiye nggonku bakal mbelani kan wong tuwa misanggeni? Bela kan wong tuwa kuwi ora mung kudu melu perang. Nanging srana ngiklasake jiwa raga kanggo kemenanganing Pandhawa. Sayekti iku wis dadi sarana nggonmu tresna lan bela kelawan wong tuwa. Mula Kang Sangka kuwi yen to kita manut marang Bathara Wenang, kita ulun paringi pakaryan mangrurah Satrumurka Betari Durgoran Bathara Kala. Sawise kita bisa mateni Betari Durgoran Bathara Kala, kita kudu bali ana ing Undarandir Bawana sabab mboya ana ingkang bisa nyuwargake kelawan kita kejaba mung ulun pribadi wisanggeni lan Antasena. Ya. Yen to pancen ngono ngendikane kaki wenang aku ora bakal selak. Tur aku ora bakal wedi mati. Yen to pancen kodrate wis anggeni nggone urip ngelam padang, wis mung tekan semono tak lakoni kanthi lega-legawane ngatiku kaki wenang. Ya. Semono wae aku kaki wenang. Waton pepundenku Pandhawa kabeh jangkep ora ana ingkang jejer lan menang jroning Bratayuda. aku saguh dadi tabuk tawur kemenanganing pepundhenku Pandhawa. Yen wis rampung pakaryanku mateni Betari Durulan Bathara Kala, aku karo adikku Wisanggeni bakal sowan ngersaning Kaki Asih Prana. Wisanggeni ulun paringi daya kekuatan wujuding ya kuwi godo inten. Iki ing dadi sarana nggon kita bakal bisa nirnake Bathara Kala lan Batari Durga. Tak suwun kaki menang, moro kaki tampan ono ngger Wisanggeni. ning negara Wirata. Embeng ajab nyolong patine Pandhawa. Wah, ora pangling wisanggeni. Dasar kepara nyata. Aku wisanggeni kowe Bathara Kala. Ya, dasar para nyata. Ayo, endi Pandhawa? Durung nganti tumapak perang Bratayuda, Pandhawa kudu wis ngatang-atang dadi batang. Piye? Pandhawa kudu ngatang-atang dadi batang. kaya aja mepalangi karping Bathara Kala. Yen kowe wani mepalangi karepe Bathara Kala tak sampurnake sisan mati dening wisanggene kowe. Ayo. Mungsuh pusakaku gada inten ora njer babat. depani lemah. Aja duntang wisang geni. Nek ora tak gawe reka daya ora bakal rampung perkara iki lan ora bakal iso gampang mateni berarti durga. Tak gawe ne reka daya legane atiku. Pakde cara mengkene. Biung Durga ora ngerti sapa sejatine aku. Oh, Biung. Biung Durga. Biung Durga aku tulungana Biung. Batobat, batobat kala kowe kena dadi kowe nggawa wujuding godho ingkang murup sak obor. Iki pusakaku. Arane godho inten? Obat, obat, arane godho inten? Yo. Lah ngopo? Oh, lah dalah. Rekane nyolong laku patine Pandhawa. Lah kok dadi nang negara Wirata aku diajar karo wong pirang-pirang. Nanti mundur Biung kowe ngamu obat obat obat kowe semingkira kowe semingkira tak ajari wong-wong Wirara. Tak ajari para Pandhawa. Tak patenane para Pandhawa. Aja nganti mindu gawe pusakaku gawanen. Aku ora sendha ganggu pusaka ora apa-apa. Pusaka iki bisa dadi srana ora tedhas apa-apa. Ora tedhas wujuding gegaman apa wae. Mula sengkletno neng kembenmu kuwi supaya yen diranjap gaman dening Pandhawa kowe ora tekaning pati. Batobat, Pat. Mengkono kala. Iya, Biyung Durga. Tan Graita Sang Pandya Betari Durga. Bile sejatinipun nenggih Bathara Kala singlanipun Bambang Wisanggeni. gada inten den lebetaken wonten ing kesemekanipun Pandya Betari Durga noyah nayuh Baskara titi mangsa kaya wis telas tulise Sang Permoni nalika semanten pecah Sang Batari Durga kenging daya pangawasipun wujudipun gada inten drep depane lemah Sang Pandya Betari Durga wau ngger kala kresna ning kesepakaning pon ibu ya ngger Kakang Antasena piye wis tuntas kewajibane awake dhewe nggone didhawuhi dening Sang Asih Prana dadi srana matine berarti Durgolan Bathara Kala. Yo. Aja nganti cidra. Ayo sowan ngersaning Sang Hyang Pikulun padha wenang. Kowe karo aku ora bakal pisah selawase, Kang. Mukti yo bareng, mati yo padha. Nggone padha tekaning mati. Yo tak ikhlaske jiwa ragaku ni. bocah sakloron ingkang dugal kewarisan saya disamengko ora kinudrak bisa nyumurupi apa maneh bisa labuh kawan para Pandhawa nanging sejatine kita wis labuh gedhe tumrap wong atuwa kita srana gawe pati ning Betari Durgolan Bathara Kala Mula Kang Sangka iku dadi mangsa kelungguhan iki wis wah yaning mangsa kala dadi wis negani kaya wis rampung kewajiban kita uripun ning alam padang. Dadi srana tabuk tawur kemenanganing para Pandhawa. Wisanggeni Antasena mara sawangen netraning Sang Asih Prana. Oh. pinandeng netraning sang wang podonang dening risang wisang geni bambang ontoseno semantan ugi sang asep si gramandeng netraning satrio kekali kalaning jagat gawaning poro dewa, kaya ispurno darmaning raden wisang geni bambang ontoseno bali marang asal mula, mulaniro soyo alit soyo alit raganing Raden Wisanggeni tuwin Bambang Antasena. Amung kantun sak mrica binun binubut. Saya manter pamandenging Sang Hyang Padha Wenang. Lonlonan ngambah dirgantara. Cahya ingkang dumados saking Raden Wisanggeni tuwin Bambang Antasena. Padang margine manjing alam kasih dan jati waspurna darmaning satriya kekalih. Oh. sinuwun Darawati. Dina samengko kaya wis madhep sangganing para Pandhawa, nggih. Kaya wis mantep atine adi-adiku Pandhawa ngene bakal napaki perang gedhi. Heh, sesantinipun sampun ngantos dipun tilar. Sura Sudira jayaning Kang Rat Sobrasta tekaping Luwadharma Stuti rahayu ing samya makarya rahayu samya pinanggih. kanthi napaki perang Bratayuda menika sakpurnaning peperangan mugi-mugi mangke pinanggih ayem tentrem lan Pandhawa ingkang tansah jayeng bawana. Iya, Kakang Semar. tuh